Goiz Flash, aktualitateaz trufatzen den emanaldia. Egunon! Baina, zer dira burbulia horiek? Zer gaida irakitzen eltze handi untan? Ah, badakit. Bosken saltsa, Departamentuko hauteskundeetan presentatzen direnak hasiak zauzkigu saltsa gazigozu bat mitonatzen eta hori alde guzietarik. Egun hartuko duguna dibidea, bidaxunea miko zei holdikoa. Eskuntzentu garen zat presentatzen da, Bartilemia Gerrora jarteko abikuseko autetxiak tokia usten dio, bera, akitaniako jore dela elduden benduan. Ezkerrian sober baso, arberatzeko hau zapesa, eta horret gaiten unek berriki randuenaz. Nik Jean-Jacques Lasserri erran hain nukena da, bondeia pentsatzen du uh, Konseio Orokorraren president dela. Nia, hori ostikoa. Baina egia ote du sober Jean-Jacques bere burua jadanik departamentoko president ikusten ote du. Hori jakin nahian, bere katxetaririk trebena haren ganatik du goiz flasek, Gure katxetariak, Jean-Jacques Lazer, pauen atseman du, kontseilu generalaren aintzinean, kamion baten maniobrak laguntzen. Recule encore un peu, encore, encore, là Egun hori Jean-Jacques, zer adizira kamion horrekin Oh, rien de bien important, je suis venu déménager quelques meubles. M'oublie son bête Oui, attendez, tu peux encore reculer, Barthélemy Egunon, Barthélemy Bah, Egunon, Zai izizte? Ez, fitxik. Jean-Jacques laguntzen duen muble somaite presiden bulegoan aldatzen. Oui, une table basse plus fonctionnelle et des étagères plus larges pour mes Ah, beraz, zuber batxok arrazin zuen. Bere burua jadanik departamentuko presidente ikusten du Jean-Jacques. Ez ez bate, baina marxotik goiti, presidenta edo norri zanike, bulego horrek badu freskatziaren beharra. Mhm. Mm Jean-Jacques, to, baina nora joan zaut. Ah, presidentaren bulegoan sartua da là Lazer jauna? Baina, zer gari que hitze horiek mugoan emaiten? Non rien, j'installe quelques cadres. Cadre C'est plantatzen? Zenak? Celle-là, c'est la photo de ma petite famille. Celle-ci, celle de Médor, mon chien, et Barthélemy. Passons à la photo du cousin Jules. Ok, Jean-Jacques. Errazu Bartelemi, orai ez duzu ukatuko, Jean-Jac Lazer, gari da, bulegu untaz, jabetzen, jadanik beria baliz bezala, familiako argazkiak emaiten ditu. Ez bate, baina nahi torrez azu, orai arteko kadreak, George Labazerenak, zinez itzusiak zirela, behar ziren baitez pada aldatu. Ara, eta bestalde, sober basok errandu ere, gure bigizonak makinunak bezala ari zirela. Iduri dute bat bestiari, Bartelemia gerri pasatzen dako batek eh, regionia, bestiak departamentia, eh, makinunak tratian ari diren bezala. Eta hori egia denez jakinaian, biharamunian berriz bigizonen ganat iguri dugu gure katsetaria eta nabarren gozeko ferian atse ditugu. Agur jaunak, ah, emekio naiz, solasian ari baitira. Bon, Barthélémy, moi je te prends Antoinette et en échange je te laisse Robert et René et tu es gagnant. Eh Jean-Jacques, nous gados. René Beardiot, René Pressioni, nous te malima au rentruc, Jeannot et à Marcel et Maïté à Tourilic. Ah, berri ere, ba, xok txuen, makin nahi jaunak. Iri eta saldi negozioan ari gira, debekatu da, ala. una, goiz idatzi alegi bat, Deitzen da, idia eta zaldia. Idia eta zaldia. Biak ari ziren elgarri zer nahi komplimenduka. Guk baino azkaragorik hemen ikusi duka. Zerra bere xoragarriak idia eta zaldia, gure ondoan hain hahul ahari edo ardia. Gu gira etxaldeko kabalik ederrenak, segur nauk horrekin ados direla denak, gu izanen gaituk hemen jaun eta jabe, funtsian zer egin dezake bas gugabe. Boazen bere ala beste arditegira, hau entzun ezaten zuen manatzaileak gugira. Baina, hau gabea, arditegiko artea gakoz. Nolaz, beste kabalek zerratua zutelakoz. Arte erikitzeraten txea eta entxea bainan ezin obra, pusa eta pusa bainan debalde mani obra. Idek, gugabe etzireste deus, fitxik, gugabe zuen errapeak egonen dira utxik. Baina bien galdea, arditropek ezon hartu. Ezin izan zuten bi harroek barnera sartu. Bia kanpoan petzero zirela gelditu, ipuinunek bere erran nahiak baditu. Agian batzuk ikasiko dituzte gaur ez badabiak, india eta zaldiak ez dute sinitsi behar, nahi orduko nahusi direla jadanik bea ardiek zer dioten lehenik. Nio, zer